тому ми часто такі безпорадні перед чоловіками. Після стресу на айсбергу Філ іще не одужав до кінця. В його уявленнях усе набирає зміщених контурів, але й він відчув у мені фальш. Хотіла б я почитати його сьогоднішні нотатки в щоденнику. Бідний Філ, він страждає чи не найдужче. Гегель казав, що форма має відповідати змістові, а професор тепер нагадує дорогоцінну амфору для вина, в якій іржа проточила дірочку. Сьогодні я відкрила йому секрет, але це не зовсім правда. Я звернула на нього увагу не через те, що він красивим порухом знімає окуляри, хоча Крістіан Теодор Філіп Марш професор Чикагського університету своєю елегантністю вирізнявся з поміж багатьох колег. Мене вразило в ньому зовсім інше. Цього не стоїш у речення з п'яти слів. Обличчя професора досить грубе, але не позбавлено цієї гармонії пропорцій і рис, яка дуже приблизно зветься чоловічою вродою сіла неначе вирізано талановитим різцем, але з надто великої брили. У ньому всього забагато, і разом з тим ніщо в ньому не дратує. Великий горбкуватий ніс, масивне підборіддя, високе круте чоло, широкі чорні брови, міцні м'язисті губи і дві вперті борозни обабіч губів ці борозни відіграють вирішальну роль у його портреті. У перші дні нашого знайомства я жартома сказала йому про це. Ми їхали понад озером Мічиган моєю машиною, і він сидів за кермом. Вас витисано щедрою рукою в час економічного буму і процвітання між двох криз, коли всього забагато. Руки в нього теж довгопалі й міцні, мов у диригента або хірурга, який замолоду тягав лантухи з пшеницею в Чикагському порту. Він тільки посміявся з мого порівняння, сприйнявши його за журналістський дотип або жарт. Але несподівано для мене випростав кримізні плечі, мало не впершись головою в стелю мого пежо. Ця машина була явно замала для нього. Роки загального процвітання надто розпестили його. Філ звик до свого успіху, до ролі кумира тих сотень юнаків і дівчат, які стежили за кожним його словом. Він змалечку призвичаєвся до певного способу життя. То якась традиція старого оксфордського роду, всі чоловіки якого носили мантії бакалаврів і докторів наук. І Філ не вважав за потрібне і можливе відмовлятися від тих традицій за будь-яких обставин. Такі люди дуже вразливі до несподіваних змін, до підступних ударів долі. Їм потрібна стала опора в житті, тоді вони здатні розкритися повністю. Я й сама не належу до надто вольових натур. Там на айсбергу. Я теж втратила самовладання. Мені здалось, ніби вже ніщо не спроможне нас урятувати. Мене привів до тями німий докір нашого теперішнього керівника, містера матроса. А Філові не допомогло навіть це. Хоч він старший від мене майже на 20 років, мені часом по материнському шкода його. Це наше спільне жіноче прокляття. Ми, жінки, не вміємо почувати себе просто коханками. До нашого кохання обов'язково вплітається материнський інстинкт, і ми не завжди можемо відокремити його і ізолювати. Це тримає нас у біологічному рабстві в чоловіків, бо слабість нашої статі не від міцноти чоловічих м'язів, а від здатності чоловіка підноситись над комплексом інстинктів і почуттів. І в цьому ж наша і сила. Ближче до природи стоїмо.